Je to činnosť, ktorú môžete vykonávať v podstate každý deň, pozerať sa von oknom, ale iné je to počas horúcich letných dní, keď už môžete mať aj pootvorené okno. Iné je to 3. decembra, ktorý máme v čase premiéry práve sa začínajúcich tajomstiev zdravia opäť e, aktuálnym termínom, pretože to je iná frajerina z tepla <laughs> sa pozerať do zimy, ako naopak No, v každom prípade, vitajte aj pri e, tej 360. verzii z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. Než sa prihlási na druhej strane telefónnej linky hlavná postava, tak si poďme ešte povedať niečo, čo tu už dnes bolo na pretrase. Jednak, že tu máme Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, ale zároveň aj moment, ktorý sa spája s výraznou udalosťou, a tiež už sme sa tomu trošku povenovali. Ten 3. december roku 1967 to nás ťaha až do Kapského mesta do Južnej Afriky, kde sa uskutočnila prelomová operácia, ktorú viedol profesor e, Christian Barnard v jednej z nemocníc, kde uskutočnili s 54-ročným pacientom operáciu, transplantáciu srdca. On trpel nezvratným poškodením tohto dôležitého orgánu. Žil ešte 18 dní po operácii, kým nezomrel na zápal pľúc spôsobený imunosupresívnou liečbou, ktorá potláčala jeho imunitný systém. To srdce pochádzalo od mladej ženy, bola nejaká Deniska, ktorá utrpela smrteľné zranenia pri autonehode, takže došlo k odvážnemu výkonu, ktorý hlavne Christiana Barnarda katapultoval doslova zo dňa na deň do pozície vtedajšej celebrity, nazvime to aj takto. Jeho práca a neskoršie transplantácie, lebo druhý pacient ten žil 19 mesiacov a piatý dokonca takmer 13 rokov, tak inšpirovali generácie lekárov a posunuli hranice medicínskych možností. Samozrejme sú aj takí, ktorým to je srdečne jedno, aj to sa srdca týka, ale sú aj takí, ktorí môže byť, že na dielku sledujú takéto dianie. Uvidíme, ako je na tom Peter Planieta, ktorému želám v tejto chvíli pekné predpoludnie. Halo, halo. Dobrý deň, dobrý deň, pozdravujeme Banskú Bystricu a poslucháčov. Tak pán Planeta, ako sa pozeráte na transplantácie všeobecne a transplantácia srdca napríklad, čo vám to hovorí? No, celkovo naše telo je postavené tak špeciálne, že čokoľvek tam dáte, keď na, vymeníte srdce, že není to napríklad ako auto, lebo ja som vyučený automechanik a keď vymeníte alternátor za alternátor, tak autu nemusíte dávať presíva a aby v podstate neodmietol alternátor, čiže nestane sa vám, že vám proste vypluje motor alternátor, že, <laughs> že nechcem to chod do, do, do kytek, ale naše ľudské telo funguje presne tým spôsobom, že čokoľvek tam vstúpi a je nie také, že prirodzené, tak to odmieta. Čiže všetky transplantácie sú o tom, že lekári musia potláčať imunitný systém, lebo síce tam máte namiesto svojho srdca iné srdce, čiže je to srdce, niekto si povie, že srdce ako srdce, ale ten imunitný systém to bere ako škodcu, tak preto ho v podstate cez tieto lieky vypínajú, aby ne nezlikvidoval to srdce. No a samozrejme, keď vypínam imunitný systém, a ten človek má napríklad slabšiu imunitu, slabšie pľúca hrubé črevo, tak môže zomrieť na to, že ho napadne nejaký malý vírus alebo nejaká baktéria a skončil, čiže to sú tie príbehy ľudí a možno niektorí ľudia sa spoliehajú na to, že OK, že budem žiť bohemský život, a potom bude nejaká transplantácia nejakého orgánu. To sa všetci tak ako keby usmievame, ale reálne aj transplantácia a dostať sa k orgánu nie je také úplne jednoduché. Ano, každý chlap dnešnej... si to nechce dať odrezať. Áno, a každý si to presne a nechce ísť týmto spôsobom, musí ísť celý po smrti, ale reálne, keď to zobereme, je to úplne jedno, že je také zvláštne, že niekto povie, že aby som si žiaden orgán nedaroval, lebo telu, vášmu telu to už môže byť jedno. V podstate telo opustil, tá duša opustila telo a telo pôjde aj tak do hrobu a tam ho niečo spapa, Takže možno, keby sa človek zamýšľal nad tým, tak možno uh, môže poslúžiť niektorý z tých orgánov niekomu. Samozrejme, keď sa budeme baviť teraz z vysokej školy a pôjdeme do toho tvrdo, tak reálne tí ľudia sa o seba nestarajú alebo nestarali. Samozrejme, výnimky sú to, že sa niek nejaké dieťa narodí so slabším srdcom, s slabší slov, s nefunkčnou pečenou alebo nemá funkčné obličky, ale odpoveď tu nie je to, že on je chudáčik, ale to je to, že rodičia si neurobili svoju prácu pred privedením dieťaťa na svet. No oni si myslia, alebo... že urobili tú základnú, ale ono to má aj hej, iné, hey, no iné no, body. Tak ale to, to je tak postavené, že stretnú sa dvaja zamilovaní a teraz... A nemusia a, byť ani zamilovaní. <laughs> na diskotéke no, tak... viete, ako to prebiehalo. Áno. No a zoberme si, že v tom danom momente a v tom stave, v akom sa nachádzate, vy splodíte dieťa. Čiže napríklad ste ožratí ako brok jeden druhý a, a teraz splodíte dieťa. Takže ako, v akom stave myslí asi, myslíte si, že sú teraz vaše obličky alebo pečeň? Takže ak e, samozrejme títo mladí majú vyčerpané tie orgány, no tak samozrejme dieťa sa narodí a Môžu napríklad byť pár, alebo nemusia byť pár, môže tá žena vychovať to dieťa sama, alebo si niekoho počas toho nájde, lenže to dieťa sa narodí a samozrejme, ak tá žena mala slabé obličky, alebo ten partner, ten otec toho dieťaťa mal tie obličky slabé, tak to dieťa určite tie obličky bude mať slabé, alebo už sa narodí a bude potrebovať dialýzu, môže byť v takom stave, lenže nám to nikto nevysvetľoval. My to bereme tak, že naše telo e, je nekonečné, že jemu sa nič nestane. To ako keby ste si kúpili mobil a Uh, mysleli si, že baterka na mobile sa nikdy nevybije, ani na počítači, že to je väčšie, že toto zariadenie bude mať väčšie. A veľmi rýchlo zistíte na tých nových zariadeniach, že do roka, do dvoch už môžete ten mobil zase vymeniť, lebo tá baterka vám skončila. Len veci môžeme meniť, orgány meniť nemôžeme. Samozrejme, niektoré tie orgány tam vyššie môžeme meniť, ale oni sa tam aj tak nejako vsunú, tak záhadne. No, ale oni, oni zámerne niekedy vyrábajú aj tie kazítkové, aby ste po dvoch rokoch aj museli vymeniť. Našťastie v prípade orgánov No, stáva sa, že sa niekto narodí aj s kazítkom, ale zvyčajne to je dosť funkčné. No keď sa narodí s kazítkom, tak sa narodí preto, lebo v podstate jeho rodičia, jeho starí rodičia. Čiže keď pozriete líniu, napríklad, keď len zoberieme, že celebrity, že Angelina Jolie, mamina mala problémy s prsiami, e, jej v, v rodine to mali celú takú genézu a jej, keď sa objavili tiež také náznaky, no tak išla, podstúpila zákrok. Takže reálne ľudia si tak povedia, že jaké ja mám nešťastie. To nie je o nešťastí, to je o tom pozrieť sa vo svojej línii, čo dedím po rodičoch okrem majetku, že v akom stave sú moji rodičia. Čiže ak je niekto 20-ročný a pozrie sa na svojich rodičov, ktorí dajme tomu, že majú 20, nemalo by to byť o to, či majú 40, nie, že sa pozriem na svojho rodiča a má dva, mama má 20, otec má 50. To je divná, <laughs> divná v lepšom, kombinácia. V lepšom prípade, lebo sú aj starší. No jasné, tak ale tieto, tieto, tieto kombinácie sú divoké, takže ideálne pozriem sa, že čo trápi mojich rodičov, čiže keď vidím, že táto už 5 rokov bele lieky na srdce, no tak nebudem mať e, srdcovo-cievný systém ako zvon, takže môže, budem musieť sa potom viac o ten srdcovo-cievný systém starať. A ak ja nebudem cvičiť, no tak samozrejme budem ďaleko skôr brať lieky a ten srdcovo-cievný systém môže kolabovať. Samozrejme, my dedíme zdravie len od jedného rodiča, čiže tá duša si to potiahne nejakým spôsobom, že čo sa chce po naučiť a čo chce pochopiť. Takže, lebo jeden rodič môže mať problémy veľké so srdcom, druhý môže mať slabé trávenie a mhm. teraz neznamená, že to dieťa bude mať aj slabé srdce, aj slabé trávenie. To dieťa si potiahne nejaký problém, ale keď sa pozriete na oboch svojich rodičov, tak budete vedieť, že aha, no tak toto, ťahol, toto som si potiahol od maminy. A reálne teraz prísť a nadávať rodičom, že čo, prečo sa nestarali a prečo boli takí a en takí. Keď chcete niekomu nadávať, z vysokej školy platí, choďte pred zrkadlo a tam si ponadávajte, lebo vy ako duša ste si vybrali túto cestu, vybrali ste si rodičov a vybrali ste si presne stav, kedy chcete, aby vás splodili, v akom stave energetickom. Čiže vy ste to vedeli. No hej, len, to, čo, len ale... ešte vás zastavím, len si zoberte, sú aj také možnosti, že matka ide do spermobanky a tam je to viac menej anonymné a ne, neviete vlastne, po kom to dieťa bude. Hej, hej, to ste mi tak pripomenuli, taký vtip, že príde žena k, k lekárovi, že by chcela dieťa do spermobanky a doktor sa pýta, že a máte nejakú predstavu a ona, mm, čo ja viem, no taký nejaký Alan Delon by mohol byť, alebo Belmondo, alebo také, že máte jasné, jasné, pani, máme. Takže uh, tak si vybrala, išla teda na zákrok, uh, eh, uspali ju a doktor stiahol nohavice, ja ti dám Belmonda. <laughs> Áno, mala hneď všetkých naraz dohromady. Áno, áno, takže samozrejme uh, je veľmi veľa rodičov, ktorí majú tú potrebu a tie ženy to tak cítia intenzívne, že najväčšie poslanie na zemi je byť matkou, ale to vôbec, ale to vôbec nie je pravda. To znamená, to sú metrixové programy. Zoberme si, že poslanie každého človeka je byť šťastný. To znamená, a dieťa vás nemá čo urobiť šťastným. Lebo ak to dieťa vyrastie, tak ako potom budete šťastní? Čo? Mám 50 a splodím si ďalšie dieťa na 20 rokov, potom mám 70 a potom si splodím ďalšie dieťa, aby som bol šťastný, že ako toto logiku nedáva. A zoberme si, že 99,9% ľudí kráča po svojom živote a robí všetky tie veci, ktoré robí alebo nerobí, len preto, aby bol šťastný. To znamená, alkohol pijú ľudia, aby boli šťastní. Drogy berú ľudia, aby boli šťastní. Do vzťahov ľudia idú preto, aby boli šťastní. Čiže čokoľvek ľudia robia, aj ľudia sa zabíjajú len preto, že nechcú byť v depresii a chcú byť konečne šťastní. Mm. Čiže a potom tá... sa zrazu dostanú do stavu, že vytriezvejú, alebo sa im vyjasní už mysel, lebo aj po drogách prichádza obdobie, keď už nefungujú. A ten pocit, že šťastie nefunguje, <laughs> tak to je dosť tragické. No áno, lebo každými takýmito látkami, či už je to sladkosti, káva, alkohol, drogy... Alebo čiže... svadba. Tak uh, u nás v tele sa začne produkovať dopamín a dop dopamín je, sa hovorí, že hormón šťastia a spokojnosti. No a samozrejme na začiatku mi stačia 2,5 deci, aby sa produkoval dopamín. Lenže potom potrebujem deci, potom potrebujem 2 deci na, na to, aby sa mi stále produkovalo to isté množstvo. To nie je o tom, že vypijem liter borovičky a mám 10 alebo 100 násobok <laughs> dopamínu. Nie, vy máte stále, keď vypijete a ste alkoholik po tých zrokoch. dopamínu len toľko, ako keby ste si vtedy dali jeden alebo dva frťany. Takisto je to s vínom, že ľudia, ktorí majú tendenciu večer si dať pohár vínka, tak to vínko po roku nič vám nerobí a vy cítite, že potrebujem dva poháre a už idete v smere závislosti. Yeah. A preto človek by si ten život mal zariadiť tak, a na prednáškach vždy hovorím, že najdôležitejšia vec v živote, keď chcete mať krásny, spokojný a šťastný život, tak je spoznať sám seba a vedieť, kto som, tak ako sme teraz otvorili, sú hodnoty, že väčšina ľudí nepozná svoje hodnoty. Oni si myslia, že moja hodnota je rodina. A ja ľuďom hovorím, že dobre, máte rodinu a, ste, uh, a to vám stačí? Nemusí, to, nemusí byť šťastná rodina? No jasné, že musí. No dobre, tak dôležitejšie ako rodina je šťastie pre vás. A v tej rodine máte, máte rodinu, ste šťastní, ale chýba tam láska to, no nie, láska je dôležitá. No dobre, tak vaša hodnota je láska, šťastie a potom rodina. No a zdravie, keď budete chorí, tak je pre vás dôležité mať rodinu. No nie, zdravie je vyššie. No, výborne. Takže máte láska, šťastie, zdravie. A toto je vec, že ako môžem niekde kráčať a ako môžem žiť život plný radosti a spokojnosti, keď nemám a nepoznám svoje základné hodnoty. No a samozrejme, ľudia teraz v dnešnej dobe je veľký boom osobnostného rozvoja, takže ľudia hľadajú takých guru majstrov a guru učiteľov, že aby im oni na tej ceste pomohli, ale to najdôležitejšie je, ja nepotrebujem nikoho hľadať, ja potrebujem spoznať sám seba a klientom alebo aj ľuďom na kurzoch, prednáškach vysvetľujem, že ja mám do, do, doma o sebe tak má taký malý šanón, čiže je veľký šanón, na, kde sa zakladajú papiere a potom je taký ten malý, že on je asi 5 cm, ale ja tam mám možno 30, 40 nejakých rozborov o sebe a tým pádom ja viem, aké mám dary, talenty, aké mám hodnoty, aký mám jazyk lásky, aké je moje poslanie, aké sú moje silné, slabé stránky. A vďaka tomu môžem žiť šťastný život, lebo keď mi niekto povie, že OK, ty nie si detailista, tak mne to ži žili netrhá. Vrajem, áno, rozumiem. Keď by ste chceli odo mňa toto detailné, tak viete, sú ľudia, ktorí sú na tom v tom lepší, schopnejší a budem to delegovať ale nebudem sa trápiť, prečo ja nie som taký detailistka ako alebo detailista ako moja manželka, ktorá proste všetko to má, dá si to do tabuliek, má to zorganizované. Nie, lebo to je jej talent, môj talent je iný. A veľa ľudí toto nepozná a tým, že sami seba nepoznajú, no tak tak tápu, tak tak hľadajú, hľadajú odpovede, ale to dôležité je ako keby nájsť sám seba a spoznať sám seba a to je častá otázka, ktorú sa ľudia pýtajú alebo pýtali, ako prejsť a ako sám seba spoznať. No a preto my sme vytvorili stránku Elementy zdravia, kde v podstate robievame aj ročné webináre, kde ľudia sa môžu vzdelávať alebo aj teraz e, na základe aj tohto podnetu ja som urobil tak, že bude taký ročný kurz, keď niekoho to zaujíma. Pozrite si stránku Elementy zdravia. To je také, že odomkni svoj potenciál alebo e, objav svoju silu. To znamená, spoznaj taký ten svoj skutočný potenciál, kde ľudia potrebujú vedieť, že ako správne dýchať, ako, v akom stave mám napríklad zdravie a aké mám hodnoty, akých mám ľudí okolo seba, aké, ako podľa numerológie môžem vychádzať, ako variť, ako napríklad lepšie komunikovať, ako spoznať svoje napríklad programy, ktoré tam mám ponahrávané. Čiže celý takýto proces, bude to ročné vzdelávanie a je to postavené tak, aby ľudia našli odpovede a potom už chápali, poznali seba a potom už si veci dolaďovali, lebo keď aj teraz e, napríklad e, vždy dvakrát do roka robíme očistu podľa piatich elementov, ľudia sa ma pýtajú, že prečo robím očistu? A ja vravím, no očistu robím preto, aby som dolaďoval a dočisťoval určité tie miesta v tom organizme, lebo keď sa vrátime napríklad k tej prvej téme, čo sme otvorili, že ak sa človek nestará o seba, nepozná napríklad svoje zdravie, nepozná svoje napríklad poslanie. Ja teraz, čo preto aj minulé, minulý týždeň v stredu sme mali skôr, lebo ja som mal kurz, no a psychológ, ktorý to vedie, tak rozprával, že ak ľudia nie sú šťastní, tak začínajú byť skôr či neskôr frustrovaní a keď tá frustrácia je dlhodobá, tak k tomu príde depresia a spustia sa také stavy úzkosti, melancholie, depresie a je jedno, koľko máte peňazí, lebo samozrejme peniaze človeka neurobia šťastným, čiže to, čo človeka môže urobiť šťastným, je cesta, po ktorej kráča a vie, kde je koniec tej cesty. Čiže čo je tá moja skutočná hodnota a z pohľadu toho, aj my sme si tam robili s týmto psychologom hodnoty a ja, ja toto cvičenie už poznám dávno, len on takisto povedal, že ak sa zamýšľate a teraz počúvate toto, tak na prvých troch nemôže byť nič hmotné z vašej hodnoty. To znamená, hmotné je napríklad rodina, manžel, deti, peniaze, firma, čo ja viem, všetky takéto hmotné veci a, alebo fyzické, e, tam nemôžu byť. Tam môže byť niečo ako láska, šťastie, tvorivosť, poznanie, harmónia, čo ja viem, a, a niečo z takéhoto. Takže každý človek, keď chce po svojej životnej ceste kráčať, tak potrebuje vedieť, aké sú jeho hodnoty. No a keď sa mňa ľudia pýtajú, že prečo ja som taký blázon do toho, no lebo moja prvá hodnota nie je láska, ale je poznanie. A ja keď som napríklad stretol Číňanov alebo majstrov a videl som tie schopnosti, tak som si povedal, ty brďo, toto je pecka, toto by som chcel vedieť, to by tomu, tomuto by som chcel rozumieť, toto by som chcel poznať. Čiže pre mňa, keby nie, nie niekto povedal, že mali by ste si vybrať, že poznanie alebo rodina, tak určite poznanie dôležitejšie. Alebo vyberiete si, že máte dokonalú partnerku, do ktorej je krásna, zamilovaní ste do nej, a, alebo ale budete žiť s ňou a už sa nebudete môcť vzdelávať a nebudete môcť hľadať ďalšie odpovede, čo si z toho vyberete, tak poznanie je vyššie. Samozrejme, niekto si povie, to ja by som si nevybral, lenže každý máme iné hodnoty. Takže keď budete poznať svoje hodnoty, tak tieto hodnoty budete vedieť úplne v kľude definovať a komunikovať, lebo keď ja zoberem svoju prácu, to, čo robím, že robím konzultácie, robím kurzy, robím vzdelávanie a moje tri hodnoty sú poznanie, láska, šťastie. Takže je to o poznaní. Jasné, ja každým a, kurzom sa vzdelávam a dostávam zase ďalej a otváram nové úrovne poznania a pochopenia. Milujem to? No jasné, ja keď prídem z kurzu, tak ja nie som unavený, ja som vždy nadšený. Či kurz robím, alebo sa vzdelávam, je to plus minus to isté. No a tretie, robí ma to šťastným, no jasné. Takže tým pádom keď mne niekto príde a ponúka nejaký projekt alebo biznis, že no lebo ja mám tým, že ľudia ma poznajú, tak minimálne dvakrát do roka vždy prídu a povedia, poďte so mnou robiť, viete, koľko peňazí tu zarobíte. Oni mi povedia, čo robia, napríklad, že poď reality. A ja vravím, viete, čo je to zaujímavá oblasť, ale to ma vôbec nefascinuje. To nie je v rámci mojich hodnôt, vo vnútri, duchu si hovorím, lebo čo, ako sa môžem rozvíjať pri realitách? Pre mňa moc nie. Samozrejme, niekto môže mať, že samozrejme táto práca ho bude fascinovať, bude ju milovať, ale pre mňa to nie je najdôležitejšie, najpodstatnejšie. Tak ja poviem, OK, ja vás chápem, rozumiem, robte to s láskou, značením, ale mňa toto nezaujíma a nefascinuje. A oni, ale viete, koľko peniazy tu zarobíte? Ja vrem, ale peniaze nikoho neurobia šťastným. Takže preto je veľmi dôležité a veľmi podstatné, aby ľudia poznali svoje hodnoty napríklad a vedeli, kam kráčať a kto sú. A to im potom zabezpečí, že z dlhodobého hľadiska, čím budú mať viac rokov, tak sa tam nebudú objavovať vážne zdravotné problémy. A prečo som aj toto otvoril? Lebo srdcovo-ciemný systém, aby mám srdiečko fungovalo, tak potrebujete mať lásku, šťastie, naplnenie v živote, čiže viem, kam kráčam a to, čo robím, milujem a ma fascinuje a robí šťastným. A potom štvorka je dynamický pohyb, to znamená, potrebujem srdcovo systém, lebo srdce je sval, rozpumpovať a potom potrebujem mať kvalitnú výživu k tomu a vtedy viem, že moje srdiečko bude do 100-50 byť ako zvon tak mnohým ani tie peniaze, ktoré aktuálne zarábajú, asi nestačia, pretože už keď si len všimnete to predvianočné šialenstvo, neviem, kedy ste to zaregistrovali, ale mám pocit, že už od konca septembra nech sme sa kamkoľvek pohli, už sme videli adventné kalendáre, už sme videli čokolády, ktoré sa majú kupovať pred Vianocami, aby sa okienka otvárali. Už sme videli tam, neviem, nejaké sánky s, s tým Mikulášom, Santa Clausom a podobne. Veď sa to stále viac a viac posúva a za chvíľočku už od augusta nám budú pripomínať, že sa Vianoce blížia. No áno, budú pripomínať, ale pointa je, a vrátime sa k tomu, čo som hovoril, ľudia nie sú šťastní, tak hľadajú dopamin. Aha, tuto budem otvárať nejaké okienko, budem mať zmenu v živote a tam je malá čokoládka, jaká mňamka. No a samozrejme, čo my robíme? Toto učíme naše deti že pozri, aká radosť to je, že otvoríme okienko pre dieťa, no, to, že otvorí budeš, okienko. Kde budeš mať akože veľa trpezlivosti, tak na Vianoci si otvoríš to najväčšie okienko. Áno, alebo príde čert a donesie ti uhlie. A, a, a, čiže musíš vydržať a už máte programy a teraz idem, lebo rodič má niečo nahraté a teraz ďalšia samozrejme úroveň sú naše deti, ako my manipulujeme deťmi, ako my tie deti neoptimálne vedieme a vychovávame, lebo vzorce výchovy a rodičovstva máme od svojich rodičov a toto je napríklad ďalšia téma, ktorú by ľudia mali sa vzdelávať, mali by pochopiť, ako byť dobrý rodič, že keď privediem na svet dieťa, nemal by som sa snažiť len prežiť. Ja vidím také tie rady mamičiek, že je dobré, kým ste tehotní, tak sa vyspíte, lebo potom už sa nevyspíte. Toto, toto je fakt vedľajšia rola rodičov, že aby sa vyspali, ale ten rodič by mal byť preškolený, ako byť fakt dobrý rodič, ako ovládať svoje emócie, lebo ja môžem vytvoriť veľké problémy a veľké traumy svojim deťom a zoberme si, že 80 až 90 traum, ktoré majú deti, tak majú od rodičov. Plus, minus potom ostatné niekde vzniknú niekde v škole alebo v škôlke, ale väčšia časť tých traum vznikne v rodine do nejakých 6-7 rokov, kým to dieťa vyrasta. A kto si myslíte, že tú traumu e, naštartuje alebo je najväčším takým tým autorom, No to sú tí milujúci rodičia, ktorí povedali, že oni chcú mať deti, oni sa tešia na toho anielika, aký, ako, akú radosť im do života prinesie. Ale to je tak ako alkoholik s tým poldecákom, že pije, pije a na to tiež je taký dobrý vtip, že chlap príde do baru a vždy si postaví dva rady poldecákov, barmanovi povie dva rady a na, naleje mu všetky tie poldecaky, štyri vpredu, štyri vzadu a on vždy lupne e, z, e, z tej druhej rady. No a keď chodí už takto týždeň a tú prvú radu necháva vždy tak, tak barman mu hovorí, že pane, ale viete, ja nerozumiem tomu, prečo pijete len tú jednu radu a tú druhú radu a tú prvú nie. No lebo bol som u lekára a ten mi povedal, že mám stukovatenú pečeň a v prvom rade by som mal prestať piť. No tak som, <laughs> preto nepijem prvú radu, takže v prvom rade nepijem. Takže dobrý pacient, reálne, áno, dobrý pacient je to. Áno, dobrý pacient a počúva. Takže my sme takýto múdri a kreatívni, že my vždy hľadáme ako veci očúrať. Čiže v prvom rade nepijem, ale v druhom, v treťom, do nálady, no prečo nie? Takže je toto celé podstatné a reálne ten bežný svet je postavený na hlavu, že zoberme si, my Vianoce ešte nemáme, samozrejme prvého manželka rozve, rozvesia, rozvešali sme svetielka, a, lebo to je taká, že tradícia. 1. Ale decembra, reálne... nie, nie augusta. Nie, teraz 1. decembra. Uh mhm. -huh. To je taký zvyk, že ona to má tak nastavené, ona je detailná. Ja, keby to bolo na mne, na, na Vianoce vyťahnem svetielka a po, <laughs> povešam. cingilingi, cingilingi a ideme. áno, áno. No lebo zoberme si, že okolo Vianoc takisto ľudia robia také caviky a teraz čo robia rodičia, že keď otvoríme aj túto tému, no klamu svoje deti. To znamená, Ježiško ti doniesol darčeky. Mm. A, ale nedobola no to maminka, lebo samozrejme v škole to dieťa sa dozvie od spolužiakov. Ježiško neexistuje, to ti rodičia dávajú. A on sa pýta, Ferko mi hovoril, a maminka povie, nie, nie, Ferko nemá pravdu, Ježiško ti nosí darčeky. Mm -hmm. No a už tu máte niekto, koho dieťa bere ako Boha, lebo zoberme si, že rodič všetko vie vysvetliť, dokáže dieťa zdvihnúť, s kočikom a odnesie ocinko, s autosedačkou on je aký silák, on všetkému rozumie, on vie toto urobiť, tamto urobiť, túto šťuka dokáže ovládať, prepínať. Čiže my sme ako mali, e, rodičia sú akým, ako mali bohovia a potom prídu a začnú to dieťa klamať. No a samozrejme to dieťa sa to naučí od rodičov. A v puberte, prečo mi klameš do očí? Ako je to možné? No a jasné, a Ježiško, kto mi klamal 10 rokov alebo 15, mm. a, že, že Ježiško existuje a darčeky ste tam pchali vy. A 4, Takže reálne... 40 rokov nám tvrdili, že to chodí dedomráz a teraz, že Santa Claus. Hej, hej, no, vidíte. Alebo, že špenát má najviac železa a sekli sa o desatinu čiarku. <laughs> No dejú sa na svete teda rôzne veci, ale keď sa vrátim k tomu základu, keď sa povie transplantácia, tak vy ste aj proti príjmaniu, aj proti odoberaniu. Ja nie som proti odoberaniu, že reálne, keď ja by som zajtra zomrel, tak nech si s telom robia, čo chcú. Keď môže to srdce niekomu pomôcť, a nech pomôže. Mm ja nie som ten, že nie, do mňa sa vrtať nebude, veď to je telo, to už je mŕtva hmota a ak ten orgán niekomu môže poslúžiť, tak nech poslúži, len nosy nemôžu brať, to dám do závete. <laughs> to, čo najviac vidno, to, čo by mohlo áno, trčať. Áno. hej, hej, hej. No a keby ste poradili mne napríklad, ja teda chodím po svete od narodenia bez tej jednej obličky, len z jednou a tak som ohrozenejší po tejto stránke že keby mi prestala fungovať táto a bola by možná len transplantácia, tak mám to poriešiť tak, alebo to už definitívne uzavrieť? No, e, jasné, že prečo nevyužiť a, našu medicínu, keď funguje a keď viem, že a, zoberme si, že cesta životom je o naplnení poslania. Toto, čo my tu rozprávame a všetky tých 500 relácií dozadu a viac, ktoré rozoberáme, tak nerozoberáme, aby človek žil vo vitalite 100 rokov alebo 120. To vôbec nie je účel. To znamená, všetky tie informácie sú postavené na tom, aby vy ste mali čo najviac energie a čo najviac sily na naplnenie svojho poslania, ktoré tu na tej zemi máte a poslanie žiadneho človeka, ako som na začiatku hovoril, nie je, aby ja som bola, aby som sa dožil 100 rokov. To nie je poslanie. To je len nejaké, to ako keď chcete, že poviem, že chcem Porsche, alebo Ferrari, alebo dom. To nemá žiadnu hodnotu, čiže hodnota je niečo, čo tu za tým človekom ostane. A ak človek sa dostane do štádia, že okej, okay, to telo mu skolabovalo a je v tejto modernej dobe a je tá možnosť, že má možnosť na transplantáciu obličky, OK, ale nebudem klepať sa doma, že mám pol roka života a ak mi nedajú obličku, čo teraz sa stane, ja zomriem, no, no tak to zoberiem. Nájdem darcu, nenájdem darcu, bude to zdravotníctvo Áno, zrazím schopné. niekoho, aby som mal darcu. Takže... <laughs> či, či sa nájde v dostatočnom čase ten darca, lebo pri slovenskom zdravotníctve vieme, ako dlho trvajú bežné operácie, nie je to ešte darca, aby sa našiel rýchlo? Tu platí jednoduchá vec. To učím e, moju dceru, že urob všetko preto, aby si v láske šťastí prežila ten život, ktorý máš. Čiže ak je moje vyššie dobro a mal by som mať transplantáciu a teraz uh, si poviem, OK, e, čakám, som e, v tomto, v tej čakacej listine a v tom zozname na, v nejakom poradí, tak ak je to moje vyššie dobro, no tak tá, tú obličku dostanem, ak nie, no tak z tohto sveta odídem. Ale nebudem proste sa klepať, síliť, že OK, teraz niekde, čo ja viem, nie, v nejakom Mexiku uh, nejaký doktor šije uh, a môže mi dať obličku za 50 tisíc alebo koľko z euro, tak ja tam budem sa teraz váliť, aby on mi proste zachránil život. Toto to, toto nie je cesta, ktorou asi by som išiel. Čiže bral by som to prirodzene. Samozrejme sú e, ľudia a rodičia, ktorí sú ochotní urobiť čokoľvek, aby to dieťa prežilo. Lenže veľmi dobrý film bol, už si nespomeniem teraz na názov, ale hrá tam Nicolas Cage a on jeho otec zomieral na rakovinu a on spísal zmluvu s diablom, že aby ho vyliečil z rakoviny. Jasné, že on ho vyliečil, lenže otec bol kaskadér, takže hneď na druhý deň, ako skočil na motorke, tak sa zabil. A on vraví, ty si ma podviedol. A on vraví, ja som ťa nepodviedol. Ty si chcel, aby som ho vyliečil z rakoviny. Z rakoviny sa vyliečil. Ale nechcel si, aby žil napríklad 100 rokov a samozrejme objed, objednáte si a urobíte zmluvu, aby žil 100 rokov a, a, vylie, a bol vyliečený z rakoviny, no tak on urobí to, že skočí na motorke a zlomí si väzy a je na voziku. Čiže čert vždy má bočné dvierka, ktoré keď človek robí takéto extrémne dohody, že ja musím čokoľvek urobiť preto, aby som prežil a prečo chcete prežiť len preto, aby ste žili? No, väčšinou ľudia chcú, tak sa silou, mocou držia života, lebo reálne nevedia, čo je ďalej a myslia si, že keď zomriem, tak je koniec života. A aj, aj keby to tak bolo, tak keď sa pozriete na, tý, na život tých ľudí, tak to nie je o žiti. To znamená, ja nepoznám, a, bolo by super, keby niekto prišiel a povedal, Pozrite, ja poznám top podnikateľa. On je, má dokonalú rodinu, šťastné deti, on je vyšportovaný, žiarivý, on si užíva život. To znamená, ak takého nájdete, veľmi rád sa tam pôjdem porozprávať, že ako to má nastavené, ako to funguje a ak by ste takého poznali, tak to bude tak 0,05% človeka z celosvetovej populácie. Čiže je to skôr ma, veľmi malá pravdepodobnosť, že niekto taký funguje. Prečo? Lebo my každý máme svoje zranenia. My ľudia nepoznajú svoje e, zdravotný stav, ľudia nepoznajú, ako sa o seba starať, ľudia nepoznajú svoje hodnoty, nepoznajú svojho partnera, dokonca nepoznajú ani svoje deti, ale myslia si, že z tohto urobia peknú rodinu. No z tohto neurobíte peknú rodinu. Môžete sa pokúsiť, ale buď to robíte tak, že robíte všetko preto, aby rodina fungovala a vy ste nešťastní, alebo vy ste šťastní a vaša, vaši blízky sú nešťastní. Lebo toto je ako keby veľká alchymia, cez ktorú by sme mali prejsť cez vzdelávanie, a školský systém nám toto neponúka. Hmm. No, pokiaľ ide o povedzme, že transplantácie vložené do filmov, tak asi najvýraznejším titulom je Sedem životov s Willom Smithom. Asi ste to videli, že? Áno, toto je krásny film. A tak toto krásny. Odpor... Niektorí to vidia, že trošku sa až príliš tlačí na pílu a na city diváka. Môže byť, ale zoberme si, že film je film. Vy si zoberte, jasné, že keby sme zobrali, tak vždy tam nájdete nejaké hovadinky s prepačením povedané, ale reálne, keď pozriete tú myšlienku, že čo v živote sa mu stalo a on si uvedomil, že to, čo spôsobil, chce nejakým spôsobom odčiniť a urobil to Možno niekto povie, že je to drastické, že je to bláznivé, že to nie je v súlade s kostolným poriadkom, ale to je jeho život, jeho voľba, jeho rozhodnutie. Ale keby sme sa na to pozreli, čo? Lebo jedna z takých múdrych vied, ktorú som našiel v jednej knihe, bolo, že keď zomriete a postavíte sa pred Boha a on sa vás pýta, čo ste pre svet a ľudí urobili. Čiže keď zoberieme Vila Smitha v tomto filme, mm -hmm. tak minimálne zmenil sedem ľuďom životy. Čiže urobil niečo, aj keď samozrejme niekto povie, že je to málo, že by mohol viac, ale urobil viac ako nikto, ako niekto, kto je v živote nešťastný a namiesto toho, tak ako sme už hovorili, že ak nekráčam svojim smerom a nepoznám svoje poznanie, tak začínam byť frustrovaný a čím dlhšie som frustrovaný, tým viac začnem jesť hlúposti a keď začnem jesť hlúposti, tak prvá vec, ktorá sa objaví, je stav melancholie, úzkosti, potom prichádzajú depresie, potom antidepresíva a potom končím na psychiatrii. A prečo? Lebo som nezistil a neobjavil, čo je v moje podstatné a kam ja chcem kráčať, čo ma baví, čo ma fascinuje, čo ma naplňa a toto je o ceste každého z nás, čiže každý sme zodpovední za svoj život a preto tento film pre niekoho môže byť divočina, ale z môjho pohľadu on sa rozhodol, že chce niečo urobiť viac a je lepšie, keď ľudia ten život ukončia takýmto spôsobom, ako niekto, jeho blízky rodiny, príslušníci povedia, ale mal by žiť, lenže tá strata jej, jeho manželky bola taká veľká, že on sa cez ňu nevedel preniesť. Hm, Takže to mal, tuším, pri bol... auto nehode nejako ona Áno, áno. Mhm. No a tam aj niekto zomrel, iný, mhm. takže preto on chcel urobiť to, že chcel to navrátiť eh, tie nejaké životy ľuďom. Alebo im poskytnúť svoje orgány, mm, tam tuším nejaký slepý pianista, že mu oči daruje, potom nejaká a. slečna zase potrebovala tiež niečo a po, on sa s tými osobami konkrétne aj, mám pocit, že stretával. Áno, áno, on sa s nimi stretol, aby zistil, či sú to dobrí ľudia, a e, či tie, či tie jeho dary nepôjdu hore komínom, lebo určite nedám alkohol, alkoholikovi alebo chlapovi, ktorý pije z druhej rady, nie z prvej rady, <laughs> tak určite mu nedarujem pečeň. <laughs> Aby on potom mohol ešte 10 mm. rokov pokračovať v tom svojom gurmanstve. Takže reálne, keď je človek v takomto štádiu, tak niekto si povie, humálne, že on by mal žiť, ale zoberme si, ako žijú dneska ľudia. Ľudia, e, keď sme sa bavili a teraz keď idú Vianoce, tak okrem tých Matrixových boomov, čo tam všetko bliká, aký Mikuláš na vás kričí, aké bomboniery, kalendáre, sladké otváracie teraz bude Mikuláš, tak to znamená, že nejaké sladkosti a všetky tieto hlúposti, skúste sledovať, koľko šťastných a veselých ľudí stretnete. A minulý rok, keď sme robili si statistiku, tak ľudia videli len deti, Deti sú vždy šťastné, alebo väčšinou šťastné. No veď práve, lebo niekedy sa im aj hrozí. Ak nebudeš poslúchať, žiadny Mikuláš nepríde. No, takže vidíte, toto je manipulácia a a vytváranie programu strachu, takže preto potom deti v 20 sa spýtate, že čo chcete robiť, neviem. Čo chceš študovať, 15-16, neviem. Neviem, čo ma baví. No ne, nemáte sa prečo čudovať, lebo celý ten systém aj rodičovský, aj výchovný, školský proste toto blokuje. Druhá skupina ľudí, ktorá stretnete väčšinou vyhňaných a vysmiatých, sú puberťáci a, a zamilovaní takí mla, a tretia skupina sú zamilovaní ľudia. Potom to už je všetko. Stres, zhon, napätie, lebo ja kúpim 10 darčekov svojmu synovi alebo cére. No a tie deti sa tešia, či majú 10 alebo 3 alebo 5. Vždy sa budú viac tešiť, keď majú darček, ktorý chcú, ako keď tam majú 15 vecí a vyťahne rozbalím ponožky, výborne, už mám 150 pár. Rozbalím druhý, trenírky alebo slipy, výborne, to už mám 24 pár, teraz rozbalím Máte párové slipy? Prosím? Máte párové slipy? No väčšinou by mali byť páru, nie? lava prava noha. <laughs> Neviem, ja som videl vždy iba jedny slipy. Aj s dvomi otvormi, teda tromi, lebo však idete do toho z vrchu. No dobre, tak, <laughs> takže potom rozbalíte a máte sveter, vy si poviete, jej, mama mia, vonku je strašná kosa, už mám desiatý sveter. A tak to rozbalujete a potom na konci možno nájdete jeden, alebo niekto, ten šťastný, nájde ten prvý, čo, čo sa mu páči a všetko ostatné banality. Preto zoberme si aj narodeniny, sviatky, aké darčeky ľudia dávajú. Také, aké majú doma, alebo čo sa chcú zbaviť, alebo to, čo majú radi. Ale málo kto premýšľa, že aký darček kúpim a aký darček urobí radosť mojej manželke. A páni, dobrá rada, dobrá rada a mladí muži, dobrá rada. Nikdy nekupujte žene ako darček, vysávač, Mhm. alebo mixer, alebo <laughs> nieč, niečo do kuchyne. Ona síce akokoľvek by chcela vysávať roboticky, tak jej ho kúpte normálne, ale nedávajte jej to ako darček, že to je dar pre ňu, lebo jej hovoríte gazdina, vítaj u nás doma. A, alebo kuchárka, teším, že sa tu má, že vás tu máme. Aj keď tá žena miluje variť čokoľvek, tak toto nie sú dary, ktoré by ste mali dávať na nejaké sviatky, lebo toto je to, že tá žena sa potom necíti, že je ženou, ale cíti sa už som spomínala, kým sa cíti. No ono je to už také pestré, že nie všetci si potrebujú dávať darčeky práve 24. decembra, lebo niektoré darčeky sú vhodnejšie, keď to dáte už v júli alebo v auguste a na čo čakať až do decembra a v tom decembri im stačí, keď sa s tými ľuďmi len posadia k Vianočnému stromčeku. Jasné. Čiže zoberme si, že uh, my keď sme boli deti, tak vždy bol na Vianoce nejaký taký mierny chaos a vždy tam boli nejaké spory a ja som si povedal, my budeme mať Vianoce vždy pekné, kľudné. A Vianoce spolu už máme viac ako 20 rokov a my ani jedné Vianoce nebol nejaký konflikt alebo nejaká hádka alebo niečo, že by niekto nejakým spôsobom nejako pozrel divoko alebo zdvihol hlas. Ja, ne, ja nerozumiem tomu, prečo ľudia si povedia, že Vianoce by mali byť deň radosti, pokoja, a vždy tam väčšina ľudí má chaos. Hlavne, pot... hlavne týždeň predtým tých ľudí tak znervozníte, na, navodíte doma takú nepríjemnú atmosféru a potom chcete, že lusk a budeme všetci veselí. no, na žena v strese, lebo ešte 15. kolač nedopečený. Áno, tam sa mi filé varí, bože, neotravuj ma, lebo sa mi to pripáli. A anielik chce maminke pomáhať. Nie, choď nabok. Ty si ešte maličký. Toto nemôžeš. Takže nový program má anielik od, eh, od, od, od pozemského boha maminky nahraté. No a jasné, že potom eh, ide podnikať a teraz mu naskočí program a nemusí ani o ňom vedieť, lebo ho niekde má uložený v 54. šuflíku svojej mysli, že to nemôžeš, to nedosiahneš, lebo ty si maličký, si neschopný. To znamená, taký ten egocentrický rodič tam ešte pridá takých pár korenistých slov, lebo to dieťa prvýkrát, keď mu poviete nie, je jasné, že nepočúva. Tak mu to musíte zdôrazniť, musíte to vytunovať. No a potom samozrejme to dieťa v dospelosti celý život má problémy niekde v práci alebo vo vzťahu alebo niekde, lebo ide tam s tým programikom, ktorú, ktorú mu maminka alebo ocinko nahrali v tom stave, kedy energeticky boli nízky. Čiže reálne každý z nás, aj keď sú Vianoce, aj keď sa všetci naháňajú, tak človek by mal sledovať a usmievať sa. OK, potrebujem toto kúpiť, idem, kúpim, vidím, ako sa tam všetci naháňajú, ako keby ten končili sviatky. A to je zaujímavé, že Matrix ako geniálne dostal ľudí do škrečkového kolotoča. To znamená, od septembra ľudia začali, nastúpili na kolečko a začali bežať a, z, a čím viac sa blížia k Vianociam, čiže k svojmu chvostu, tým rýchlejšie bežia a teraz ešte toto, ešte tamto kúpim, ešte tam si to, ešte také veci a potom budem oddychovať. A potom čo robia? Potom do seba tlačia všetko to, čo napiekli, navarili, čiže neoddychuje telo. Telo je v extrémnom preťažení. Mozog oddychuje, lebo nemusí riešiť také tie veci iné, ale zase telo dostalo extrémnu extrémny záhul, lebo jedia hlúposti, veď on má príjem ako baník, on pôjde asi do, do štoly nejakej, pôjde tam s bíjačkou na 24 hodín rúbať, pozri to, čo on zjedol za dnešný deň. Nie, aha, on robí kliky na ovládači alebo na počítači a, a klikuje tam. No na toto mu stačilo ovoňať kapustnicu alebo obliznúť oplátku, a nie zjesť takéto kvantum jedla. A toto ľudia si tak imaginárne myslia, že je v pohode. No ale Matrix je sviniar, lebo pred Vianocami zhon, no ale po Vianociach máme výpredaje, no tak zase do toho obchodu a zase e, musím nakúpiť. Samozrejme, cez sviatky obchody dva dni budú zavreté, takže pred sviatkami bude hrozný chaos v potravinách a po sviatkoch hneď ako otvoria. Neviem, lebo asi tá, tá rodina, prišli im e, všetci švagrovci, svokrovci, všetci prišli a ich viedli, tak oni chudáci na druhý deň e, hneď ako otvoria po dvoch dňoch sviatkoch, musia ísť do obchodu dokúpiť, lebo oni by umreli. Reálne, keď pozriete tento program a ľudia povedia, my sme slobodné a šťastné bytosti, žijeme modernú dobu a my žijeme v demokracii a sme slobodní ľudia. Nie, ľudia sú ako ovečky, že otvorím maštál a vidím zelenú trávu alebo seno a idem si dolamať nohy, aj keď som pred. Keď sa pozriem pred, do svojho lavola či do Válova, tak tam mám slamy alebo trávy dostatok, ale ja bežím, lebo čo keď? Hmm. A to ešte prídu vianočné výpredaje. <laughs> Ha, ha. No, veď to hovorím, že jedna vec je zhon pred Vianocami a potom prídu po, po vianočné výpredaje, takže ľudia zase sa nahňajú, lebo teraz to kúpiš až s 30% zľavou alebo s 50 no nekúp 15. sveter alebo 54. topánky, alebo kabelku, alebo čokoľvek. No aj tie parkoviská budú zase praskať vo švíkoch, že, že sa tam tí ľudia začnú zhromažďovať práve v tomto období, ako si viac a zase najviac v kurze budú ryby a vianočné stromčeky. No, takže je to zaujímavé, ako bežní ľudia žijú. No a Slobodný vysielač, aj táto relácia je tu preto, aby sme vás trošku tak vyprovokovali. Lebo zoberte si, že ak vás e, niekto nenaštve, tak zmenu v živote neurobíte. Budete fungovať, mozog funguje v základnom parametre, že väčšiu časť informácií do 24, maximálne do 48 hodín vymaže. Čiže všetko, čo si človek neopakuje nejakým spôsobom, neučí sa špeciálne opakovaním, no tak tá hlava vymaže. Takže vám tam vždy ostávajú len základné informácie a základné programy, čiže väčšina z nás prechádzame do autopilota, čiže ak nie sme vedomí, tak fungujeme v autopilotovi, čiže robíme veci, ktoré máme naučené a potom sa čudujeme, ja nerozumiem tomu, zase po sviatkoch som pribral, to je, nechápem z čoho, veď ja som vlastne ani tak veľa nejedol, lenže reálne človek ani nevie, čo je a hlavne večer, keď proste som sa najedol a ešte tam pri televízore dohriskávam, lebo tri oriešky pre popolušku a teraz veď... Áno, ale iba popoluška mala tri oriešky, vy si ich môžete ano. dať tri kila. Len, len, áno, to mala tri oriešky, len Tiež je na to taký vtip, že veverička v zime, hladná, ide po lese, skáče a nájde tri oriešky, rozbalí a tu sú Zase tieto šaty. Po, <laughs> šaty e, Čukne do druhého, to sú také plesové šaty, vraví, do prdele ja tu zomriem od hladu, same <laughs> kvôli rozprávke tri oriešky s popoluškou. <laughs> No je to inak niekedy naozaj také komické a každý si to môže vyskúšať, že keď pôjdete teraz do obchodu a len sa ako pozerajte po tých ľuďoch Úplne to stačí. A budete mať o zábavu postarané. Ako sa naháňajú medzi regálmi. Ako si toto kúpim, toto si kúpim, toto musím kúpiť môjmu synovi, toto musím kúpiť manželovi a toto manželke a d, d, d, d, d. No je to komédia. No je a zase si ľudia neuvedomujú, že reálne vám stačí taký, že stredne veľký kufor veci, ktorý by ste, keď by vás vyhodili z domu, tak by ste si mali zabaliť. Väčšina ľudí má extrémne množstvo balastu. No a samozrejme, keď sme obklopení balastom, čiže to sú veci, ktoré nepoužívam, nevyužívam, nemám, a nenosím ich, no tak oni mi len blokujú tok energie. Čiže zase ten človek nemusí sa v živote veľakrát pohnúť, jedna z vecí možno niekomu teraz blislo, že ty brďo, tak ja vyhaďem svoju skriňu a zbavím sa veci, ktoré tam roky už nenosím a možno sa v živote pohnem. A tu máte možno pravdu, lebo toto môže byť jeden zo základných krokov, že nemať v skrini napríklad veci, ktoré som viac ako rok nenosil a mi tam len stoja No častokrát a... je nám vzorom taká Amerika, ale e, stáva sa, že v tých filmoch vidíte, keď sa Američan sťahuje z jednej strany Ameriky na druhú, tak si zoberie len fotky. Nábytok nechá, aj dom nechá, nepotrebuje to všetko, lebo my sa tu väčšinou zabetonujeme na jednom mieste, lebo postav dom, zasad strom, sploť syna, alebo dceru, to už je jedno, ale už zostaneme teda pricucnutý na jedno miesto a ťažko sa s nami hýbe. A keď, tak by sme potrebovali aj celý ten dom presťahovať. Nie to, ešte, že iba nábytok alebo e, oblečenie. No jasné. No a niekto povie, že veď, ale je to váš dom. Zoberme si, že ja keby som sa napríklad, že rozviedol s manželkou a rozišiel, tak poviem, drahá, o, vysťahuj, čo chceš, vysťahuj, Vysťahuj sa. Nie, no, klasický, klasický koník chlap povie, s holou riťou si prišla, s holou odídeš, ale keď máte mudrca alebo princa, no tak by vám mal povedať, že drahá, OK, čo potrebuješ si zober v rámci toho. Čiže my máme dom spoločne s manželkou, ja platím úver, ale ja by som jej dom nechal a išiel by som, keď by to bolo tak, lebo máme dceru, v podstate potrebujú spolu fungovať, takže poviem, drahá, toto, takto, dohodneme sa, ako prispievať a úplne v kľude, v pohode za 50 minút máte vyriešené. Nie ľudia sa rozchádzajú a idú si vlasy vytrhať. Samozrejme, ženy väčšinou to tak chcú zmierniť, že chcú sa dohodnúť, len tí chlapi tak egoisticky sa stavajú. A tu zistíte, že keď sa zase budeme baviť o tom, že či poznám seba a poznám svojich blízkych, že môžete si dať takú testovaciu vianočnú otázku, že keby sme sa rozišli, tak ako rozdelíme majetok? A ak ste schopní sa dohodnúť za 10 minút, hoďte si to na papier, potom po sviatko choďte k notárovi a dajte si to overiť, a aby ste mali do budúcna, že keď sa náhodou budete rozchádzať, lebo Jedna z vecí, že sa tak porozprávate, ale druhá z vecí, že či to ten človek aj podpíše, lebo samozrejme zamilovaný chlap vám povie, ja by som ti nechal byt, auto také, ale keď už má novú mladú frajerku a vy už ste podraždená, unavená, a už len na ňo kričíte, no jasné, on vám aj tak nechá všetko, určite to, čo vám slúbil. Povie, to si ja nepamätám, ty si zle pamätáš. Ale tu zistíte, že s kým ste žili, lebo je jedno, v akom stave ste a ak zistíte, že už sa nemilujeme, že v podstate prežili sme a žijeme spolu ako priatelia, tak si vieme podať ruky a žiť každý svoj život. Len väčšina ľudí zaspovie. Ale máme spoločný majetok, ako sa rozídeme? Veď jeden býva, druhý sa nechce odsťahovať. No ale to sú len signály koníka, že keď by manželka povedala, dobre, ona nechce bývať v tomto dome a ja poviem, že a ja ho nepotrebujem, no tak urobíme a predáme dom a rozdelíme si peniaze. Viem, že uh, ja by som sa s ňou pobavil, že OK, koľko potrebuje, lebo na čo? Zoberme si, ja som pochopil, že keď poznám svoje hodnoty, a to je poznanie, láska, šťastie, tak keby chcela to, no tak vrem, tak ak to tak cítiš, tak si to zober. To znamená, ja nemám problém sa doťahovať, lebo jednu vec, čo som vytvoril, jednu alebo druhú alebo tretiu firmu, tak si môžem vytvoriť aj štvrtú, piatu. Ale ak máte sliepočku, tak zase sliepočka, žena, vám bude chcieť zobrať všetko. Nič ti ne... Zoberem ti jednu, druhú firmu, všetko, dom, budeš holou riťou. No tak nech si to zobere. Ak jej to urobí radosť, tak nech si to zobere. Nebudem sa predsa hádať a súdiť. A ja som už stretol pár ľudí, ktorí napríklad boli na konzultácii a riešili takéto procesy a niektorí z nich sú vážne chorí kvôli súdu a kvôli majetku. Alebo niektorí mohli aj zomrieť z toho, lebo zase kvôli súdu majetku, veď nič hmotného si do hrobu nezoberem. A to, čo by malo byť pre človeka najdôležitejšie, že no dobre, tak nie som s týmto človekom, ktorý ma týra, ale ja konečne sa môžem otvoriť oči a nadýchnuť v kľude. Mám svoju jednu postel, platím prenájom a som v kľude, v pokoji. Platím si izbu a dokážem žiť v kľude, v radosti, v harmonii. Hmm. No, aj tak možno hádžeme len hrách na stenu, ale aspoň niečo zdravé. <laughs> Či? To myslíte ako teraz? No, že môžeme tu rozprávať aj do nekonečna o veciach, ako by sa zhruba mohli robiť, aby to človeku prinieslo pozitívum, No ale keď viete, väčšina sa k tomu aj tak nikdy nedostane a keby aj áno, tak to aj tak nepochopí. No a preto, keď ste vo vzťahu, tak by ste mali vždy raz do týždňa sa rozprávať, zaviesiť témy a rozoberať ich a potom ich písať, dať si to podpísať, lebo viete, mozog za 48 hodín už skoro nič si nepamätá z toho, čo ste niekomu niekde slúbili, ale ženy majú dobrú pamäť, tie si pamätajú aj spred 25 rokov. Takže reálne, keď chcem budovať vzťah, nemôžem to budovať na tom, že my sme dvaja vedomí a o 10 rokov budeme tiež vedomí a budeme sa spolu rozprávať. Mm. Každému takému duchovnému a vedomému človeku stačí, keď vyčerpáte energiu obličiek a skončí niekde so, stave, so e, stave, stavom úzkosti, melancholie, tak už sa moc s ním nedohodnete na tom a to, čo vám sluboval, alebo to, čo, o čom ste sa bavili, sa dokáže zmeniť. My ľudia, keď sme plní energie života, tak sme všetci šťastní. Veď pozrite puberťákov a pozrite si deti. Vidíte, aké oni majú problémy alebo nemajú problémy? No nemajú. A pozrite dospelých a pozrite starých rodičov, koľko oni majú problémov. A reálne my ako deti sme chceli dospieť a chceli sme si ten život užívať a žiť v slobode, v šťastí, zdraví. A pozrime, kde sa ľudstvo dopracovalo. Mm. Stačí im zabrnkať Vianocami a ľudia sa idú zblázniť, lebo niekto nakupovaním produkuje si dopamín a je šťastný a teraz ja som šťastný, lebo som záchranca a vidím, ako moji blízky sú šťastní, keď som im kúpila tie darčeky a zase si naplňam nejakou povrchovou hodnotou dopamín namiesto toho, aby som to našiel o, sám u seba vo svojom vnútri. Mm, Takže, a, a vy im zabrnkáte zdravou výživou a... <laughs> No a ja poviem, to je výborné, lebo to sú cúky, takže, takže tie sú výborné. To, ja napríklad toto neriešim. Ja keď prídu ľudia a povedia, ty brďo, tak toto by som nedol, tak ja si vždy vtipkujem. Moja úloha je, lebo zase poslucháči, ktorí počúvajú naše relácie, vedia, že máte úroveň človeka, že mudrc, polomudrc, kompotik. A blé na jedlo vám povie iba kompotik. Lebo keď mi niekto povie, že toto by v živote nejedol, tak mu dám... E, my ľudia dokážeme bez jedla vydržať mesiac. Tak mu dám tri týždne, že by nejedol a vám garantujem, že by vylízal tanier keby nič nebolo, tak vylíže to vie, čo povedal a, a poviem, mňam, ešte môžem priložiť. Takže reálne, tu je, vidíte, to len záleží od situácie, ktorú mm. tomu človeku vytvoríte. Áno. Opustený a. ostrov a na ňom Peter Planeta a ousené vločky. No, prečo? <laughs> Ale myslím teraz ešte aj s ďalšími, ktorí by také niečo nikdy nejedli. Ja, nie, ja to by som ich normálne, e, po, na, urobil by som im loďku a poviem, choďte si zaplávať. Áno, tam a, sú žraloky. <laughs> Áno, a, a taká dierka v tej loďke by bola, o ktorej by nevedeli, že Peter Planeta si je sviniar. To znamená, on, on nie je taký, že dobrá čisko, hej, ja sa budem deliť a krmiť im a oni tam, e, fuj, z tohto umriem. Veď na čo? Veď keď chcú zomrieť, tak nech niekto zomrie to, čo sme sa bavili aj o transplantácii, že keby to bol, že napríklad môj ocino a pije a ja mu mám dať pečeň, tak mu nedám. To je jedno. Prečo? Veď on celý život sa likvidoval a ja mu nebudem predlžovať jeho utrpenie. To znamená, radšej by som, keby to bola že možnosť, že môj ocino a niekto, ako v tom filme a s Willom Smithom, že je dobrý človek e, žije a zistím, aký život žije a potrebuje pečeň a sú to dve osoby, ktorí sú v čakačke, no tak jasné, že dám tomu radšej človeku. -hmm. Ako by som sa podelil s, na, s ocinom a niekto povie, veď ale on nedá vlastnému ocovi. Jasné, že nedám. Prečo? Lebo môj očino žil život nešťastný, a ne, nevenoval sa nám, no tak prečo by som sa mal jemu odmeňovať? Hlavne keď on by tu bol potom mesiac a ten druhý človek by tu mohol byť 10 rokov. Presne tak, čiže to je o tom, že a to je láska, že pochopíte, lebo my ľudia máme, veď ale je to môj otec, je to moja mama, je to moja manželka, je to môj syn, je to moja dcéra, lenže ak zobereme a sme veriaci, a po, e, máme to, že svet vznikol Adam a Eva, no tak my sme všetci rodina. Ono. To znamená, Preto čau, sú tu aj debilné deti, lebo zo zväzku rodi... <laughs> rodinných zvyknú byť debilné deti. No, Aspoň ale tak vidíte, sa to traduje. Tu máte, tu máte toľko otázok ohľadom viery, Boha, a posmrtných životov alebo iných životov. To znamená, to by sme mohli filozofovať, no. ale už len keď zoberieme jednoduchú realitu, že ak zobereme, že som veriaci v Boha a je to takto, no tak my sme všetci rodina. Ale je, prečo napríklad ženy, ktoré sú také veriace, alebo chlapi, ja vravím, prečo sa nepostaráte napríklad o suseda? Vy zarábate, on sa má zle. Veď je to váš brat. Není to môj brat, to je debilný sused, idiot. Tomu by som nič nedal, ešte mu urobím zle. Ja vrem, fakt, ale to je váš súrodenec. Nie, ale príde brat alebo sestra a tej teraz dávate. Ja vrem, a chápe, e, hovorím ľuďom, vidíte tú absurditu toho sveta, že ako my sme postavení, že na Vianoce ľudia zabíjajú zvieratá, čo nie je o tom, že by sme nemali, lebo samozrejme niektoré živočíchy sa narodili na tento svet, aby sa transformovali do vyššej energie, do vyššej bytosti, ale zoberme si, že Nemáme problém na Vianoce je z kapra, alebo a v Amerike moriaka, alebo sliepku, alebo čokoľvek, kúra, je meso bravčové, ale keby, ste, keby vám niekto urobil na obed vášho psíka, z ktorého máte celý život, Neviem, či by sa celá rodina oblizovala. Ty, ten je dobre prepečený, no to je chrumka takýto, mm, no to je delikatesa. No pochybujem. Reálne, možno z piatich členov rodiny by jeden možno jedol, ktorý povedia, že on nemá srdce. A keď zoberieme, zase je to ďalšia absurdita sveta, že my sa staviame k tomu, že toto je náš psík, lebo sme si tam dali nálepku. Náš pes, naše dieťa, moja sestra, moja mama, môj ocino, môj brat, moja, čo ja viem, svokrová, môj svokor môj, môj uh, súrodenec nejaký iný. A toto spôsobí, že zrazu my sa správame k ľuďom inak a pritom my všetci sme kvázi jedna rodina a nejakým spôsobom poprepájaní. Takže možno ja som divný, možno ja som zvláštny, ale nastavené mám, že to nie je až také dôležité, že kde máte fajku, že môj ocino, mamina, alebo sestra, brat, rodina, rodina ale aké tie vzťahy s tými ľuďmi mám. A keď tie vzťahy nie sú dobré, tak mne to až tak netrhá žily a nie z toho hľadiska, že ja by som nechcel, no ale ten človek môže mať nejaké nastavenie, svoje prístupy, svoje vzorce a moja úloha mu nie je robiť terapiu, že vieš, mal by si sa zmeniť a mal by si inak fungovať, mal by si inak premyšľať, lebo to nie je o láske. To je zase opičia láska, že chcem meniť niekoho na svoj obraz. Mm. Máme ešte 3 týždne do Vianoc, 4 týždne do Nového roka, ale netreba čakať s predsavzatiami k 1. januáru si ich e, pripojiť. Už teraz môže človek e, aspoň sa inak začať pozerať na ten svet a možno na Vianoce to bude riešiť spôsobom, že sa bude usmievať nad tým, čo všetko stvára svet okolo neho. Je priestor na to, prehodnotiť to a ten priestor môže prísť kľudne aj toho 3. decembra, keď e, boli k dispozícii tajomstva zdravia. Tie dnešné by sme mohli teda uzavrieť. O týždeň sa počuť nebudeme, lebo sa budeme počuť už skôr v pondelok, ak teda nemáte nič na pláne, pán Planeta, žiadnu chorobu ani zachrypnutie. No, tak ja som nebol chorý, len som bol spevavý, takže... <laughs> Eh, toto... Taký slovenský Dalibor Janda. Áno, to bol Dalibor Janda, len presne to, že napríklad niekto to bere, že to je choroba, len reálne, ak ja by som bol chorý, tak by som musel mať teplotu, nemohol by som eh, komunikovať, že zoberme si to, čo som spomínal, že prvý večer už som skončil tak, že som len hovoril, dobre, budeme sa teraz rozprávať. No, Takto. Dobre, Le... si to. Čiže budeme šuškačku, lebo v podstate aj keď som chcel vydať nejaký zvuk, tak tie hlasivky neboli schopné. No a na druhý deň už sa to Rozchodilo síce to bol, Dalibor Janda, oheň voda, výtrný. <laughs> Kde si? Áno, kde si? Takže ten hlas bol taký, ale v podstate ďalšie 4 dní som to urozprával a ja som rozprával od rána do večera, čiže ak by to bolo o chorobe, tak by som zo dňa na deň by sa ten stav zhoršoval a on sa zlepšoval No a už posledný deň už to bolo... Tisíckrát krásnejší to bolo. <laughs> Áno, tisíckrát krásnejší to bolo. A potom som si dal priestor, víkend, aby som to mm, do, do, do, dočistil a doupratoval. A samozrejme, my nevieme, prečo niektoré procesy sa spúšťajú, ale my všetci máme na to odpoveď. Čiže preto pre mňa to najpodstatnejšie je poznanie, lebo ja keď pochopím všetky súvislosti, tak budem schopnejší e, a lepší v tom, že budem lepšie a schopnejšie vedieť poradiť sám sebe a po prípade ľuďom, ktorých na mojej ceste budem stretávať a samozrejme tí, čo budú chcieť sa zmeniť. Čiže to, čo vy ste naznačili, že toto by som nejedol, no tak takým ja poradím, že vieš, ale ja to ešte e, zapijem šaraticou, vieš, ak to dobre pokrúti, ja takým ľuďom nevysvetľujem, lebo oni zmenu nechcú. Hm. Oni v tomto prípade robia len jednoduchú vec, provokujú vás, aby ste získali, en, aby od vás získali energiu a vy vysvetľujete, no a čo, mne to chutí, alebo no a čo, pobavíme sa o 10 rokov a uvidíme, že ako sa ty budeš cítiť, a, lebo keď budeme mať 70 a vy mu vysvetľujete a prichádzate o energiu, lebo on vás ani nepočúva. On vás len provokuje. A toto robia ľudia, ktorí majú málo energie, takže hrajú sa na obeď alebo hrajú sa na niekoho, koho zachraňujú, alebo, <clears throat> pardon, alebo používajú kata, aby na, na niekoho nakričali. Takže toto sú klasické metrixové vzorce, vzťahové, ktoré často ľudia používajú. Ja použijem text básne eh, jubilanta tohto mesačného, lebo 70 má 5. decembra Daniel Hevier a v jednej z pesničiek, ktoré otextoval, sa píše Vždy boli časy tak trochu blbé, nádej sa hlási, dáko bude, viem, život je hnus, No čo máš lepšie, tak prežiť dnes skús to nebezpečie a láska vraj spí len na ulici, mesiaci grázel, na strome vysí. Dajú sa tam nájsť veci, ktoré vám pomôžu sa aj trošku motivačne zdvihnúť. Všetko bude dobré, to je názov tej pesničky, ktorá nám bude znieť a my sa pri tom dobrom snáď zídeme aj v pondelok večer 10. decembra, 10. 8 by malo byť v pondelok. O týždeň bude 10. No tak to budem z Košic eh, hovoriť, lebo... Idete do eh, Košic zase? No, lebo útorok, stredu budem eh, v Košici aj ja, mať prednášky. na tom Ezofeste. Áno, takže Totom. tam budem, mm -hmm. ale je jeden klient, ktorý nemohli v určitý deň a mne tam preložili školenie, no mhm. takže mm. oni boli z Košic, tak sme sa dohodli, že prídem skôr o deň do Košic. Ale nenaruší vám to program, keď sa spolu večer spojíme? Nie, nie, veď ja pôjdem skôr, ja ráno vyrazím, mm. urobím nejak po obede tesne konzultácie a mm. večer v klídek, tabáče. Nemáte tam budeme... dohodnuté žiadne stretnutie s nejakou klientkou? Košičankou? Nie. <laughs> <laughs> Nie. Na to, večer. To, budem rodinku riešiť a, a No potom... veď práve to sa s takou klientkou aj rodinka rieši. Jasné, jasné. No tak viete, ale ona už má a viete, tak <laughs> re, reálne manžel, deti, no, nie je ideálna Nuda. na, na takéto niečo. Aj takto je to už. už no. Ona už je zabezpečená. <laughs> A pani Kolombová vám kričí, že nemáte provokovať. <laughs> ja len fantazírujem, ako vždy. No. Aha, takže že len fantazíruje, odkazuje. <laughs> Takže manželka odkazuje, že to je dobré. Áno, to sa veľa fantázií po tomto svete pohybuje a to sa stratí v, tých, v tom množstve. Dobre, pán Planeta, pozdravujeme aj pani Kolombovú. Tak si užite dnešný deň. Ďakujeme za množstvo inšpirácií, ktoré tu dnes odzneli a budeme sa tešiť v pondelok zase. Do počutia. Do počutia. Vždy beží u nás priamo z pekla nás všetkých spláchne sprška reklam svet do psej matere a keď sa mu dáš tak ťa zožerie a láska vraj spí len na ulici slnko je slepé ale. všetko bude dobré a nebo zasa zmodrie a vrátia sa ti sny, veď majú nárok, tak vydrž a sa nesplázni. Nesplázni. Vždy boli časy, classe.